פרק ז' ואת ביתו בנה שלמה שלוש עשרה שנה. ויכל את כל ביתו, ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמה אורכו וחמישים אמה רוחבו, ושלושים אמה קומתו, על ארבעה טורי עמודי ארזים, וכרותות ארזים על העמודים. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים, ארבעים וחמישה, חמישה עשר עטור. ושקופים שלושה טורים, ומחזה אל מחזה שלוש פעמים, וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף, ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. ואת אולם העמודים עשה חמישים אמה אורכו ושלושים אמה רוחבו, ואולם על פניהם, ועמודים ועב על פניהם. ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה, וספון בארז מהקרקע עד הקרקע. וביתו אשר ישב שם, חצר האחרת מבית לעולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה, אשר לקח שלמה, כאולם הזה. כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגירה מבית ומחוץ, וממסד עד הטפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני עשר אמות, ואבני שמונה אמות. ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז. וחצר הגדולה סביב שלושה טורים גזית, וטור כרותות ארזים, ולחצר בית אדוני הפנימית ולאולם הבית. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור. בן אישה אלמנה הוא, ממטה נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה, ואת התבונה, ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה, ויעש, את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת, שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני. ושתי חותרות עשה, לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחת, וחמש אמות קומת הכותרת השנית. סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות, לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית. ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה האחת לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית, וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם, ארבע אמות. וכותרות על שני העמודים, גם ממעל, מלעומת הבטן, אשר לעבר הסבכה, והרימונים מאתיים טורים סביב, על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותתום מלאכת העמודים. ויעש את הים מוצק עשר באמה, משפתו עד שפתו, עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו, סביב סובבים אותו, עשר באמה מקיפים את הים סביב, שנטורים הפקעים יצוקים בצוקתו. עומד על שנים עשר בקר, שלושה פונים צפונה, ושלושה פונים ימה, ושלושה פונים נגבה, ושלושה פונים מזרעה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושן, אלפיים בת יחיל. ויעש את המכונות עשר מחושת, ארבע באמה אורך המכונה האחת, וארבע באמה רוחבה, ושלוש באמה קומתה. וזה מעשה המכונה, מסגרות להם, ומסגרות בין השלבים. ועל המסגרות אשר בין השלבים, אריות, בקר וכרובים, ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר, לא לויות מעשה מורד. וארבעה אופני נחושת למכונה האחת, וסרני נחושת, וארבעה פעמותיו כתפות להם, מתחת לכיור הכתפות יצוקות, מעבר איש לא לויות. ופיהו מבית לכותרת, ומעלה באמה ופיה עגול מעשה חן, כן, אמה וחצי האמה, וגם על פיה מקלעות, ומסגרותיהם מרובעות, לא עגולות. וארבעת האופנים למתחת למסגרות, וידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, אמה וחצי האמה. ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה האחת, מן המכונה כתפיה. ובראש המכונה חצי האמה קומה עגול סביב. ועל ראש המכונה ידותיה ומסגרותיה ממנה, ויפתח על הלוחות ידותיה, ועל מסגרותיה קרובים, אריות ותימורות, כמער איש ולויות סביב. כזאת עשה את עשר המכונות, מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד לכולנה. ויעש עשרה חיורות נחושת, ארבעים בת יחיל, הכיור האחד, ארבע באמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה האחת, לעשר המכונות. וייתן את המכונות חמש על כתף הבית מימין, וחמש על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. ויעש חירום את הכיורות, ואת היעים, ואת המזרקות, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה, אשר עשה למלך שלמה, בית אדוני. עמודים שניים, וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים שתיים, והסבכות שתיים, לכסות את שתי גולות הכותרות, אשר על ראש העמודים, ואת הרימונים ארבע מאות לשתי הסבכות, שנעטורים רימונים לסבכה האחד, לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות עשר, ואת הכיורות עשרה על המכונות. ואת הים האחד ואת הבקר שנים עשר תחת הים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני נחושת ממורת. בכיכר הירדן יצקם המלך, במעבה האדמה בין סוכות ובין צרטן. וימנח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו, לחם הפנים זהב. ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל, לפני הדביר זהב סגור, והפרח והמרות והמלקחיים זהב. והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחטות זהב סגור, והפוטות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים, לדלתי הבית, להיכל זהב.